Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ey, la nueva religión no tiene mandamiento. Mis putas son buenas, todas son de convento. Estoy sonando hasta en el 2008 en los carros y las vento. Cada cuatro horas me tocan los medicamentos. Mi gente está fría, yo no los caliento. Cabrón, sin clavar como el calentamiento. Si quiero me retiro feliz y los carros, las casas y los apartamentos. La cuenta en aumento. Me muero y me hacen un monumento. Estoy en mi momento. Tengo estos bichos de con el que colento. también yo no miento. Tirarme como tratar de darle al viento. Tu cartera Gucci costó 1500. Adentro en la mía 20.300. I feel like Jordan. Me han copiado todos los movimientos. Pero me quedé con el mala mía, lo siento. Subimos de rango a este nivel leyenda. No se hagan los solos, quitas en la vendas. Acá arriba no llega ni aunque el alma venda. Si el ruso me llama, dile que lo quiero, pero ya yo no uso prenda. Las leyes de la calle no tienen enmienda. Eso no te sorprenda si Que es lo que yo hago que que te ofenda. Ey, no abuso de menores ni robo la ofrenda. Ey. Ni te cierro la escuela a mitad de merienda. Yo solo me busco lo mío, suelto la rienda. Tú criticas y nosotros. Pues. Subimos de rango, subimos de rango, subimos de rango, subimos de rango, subimos de rango, subimos de rango, subimos de rango. Subimos de rango. Me puse a escribir mirando mi glopeta y encontré la receta. Para hacer versos de calidad como moñas Violeta no quiero mis tickets en caleta. Quiero verlos en casa en torres por paleta. Y de puta, tú no eres bichote por mover dosetas. 27 en la calle y de preso areñeta. El miedo no factura. La calle cambió, viejo, ahora está más dura. Los bichotes no duran, son pocas las vías seguras. Si nos metemos tu casa y te enreda y la cura. Asegurado que ganamos la vía segura. Otro día viviendo se lo debo el rey en la altura. Subimos de rango, ahora estamos en el tope. Sigan soportando que las bendiciones más ropen. Soberme conmigo y aunque soy artista no suelto la glope. Tenemos la calle caliente flow Estrella como las del Berlin los Beatles. Nunca el siempre líder. Los momentos me desde que firme con Alex Killer. subimos de rango, subimos de rango, subimos de rango, subimos de rango, subimos de rango, subimos de rango. Subimos de rango. Se abren los cielos y caigo, yo tengo algo que no se compra. Voy a hacerme yo siempre ha sido el mantra. Mezclando la calle y la música como si vinimos de abajo. Buscando la luz como un escarabajo, la ley de atracción la trajo. Llamó va y de las escaleras cogí el atajo. Por más presión que metan no me rajo. 2019 el mundo lo viajo. No vuelve a pasar más trabajo el viejo. Cubanas que ciegan por el reflejo. te decir que quiero la silla. te decir que nació otra estrella. De Don Periñón son dos las botellas. Copas arriba que la vida es bella. Subimos de rango tu script y no pango juguete para el fango, yeah. Subimos de rango el convoca soleando en la SUV Lambo. Gracias a Dios se me dio y todo el mundo mirando. Gracias a Dios se me dio y subimos de rango. Bad Bunny va pa pa pa pa pa pa pa pa. Homie. Chural. Alex paciencia. Tanto tan confundido, güey. teléfono, cabrón. Nos hicimos millo, nos hicimos millo. nos hicimos millo. ¿Qué fue? Andamos en un <laughs> privado, en Lamborghini, en Rolls Royce, en Ferrari, cabrones. ¿Qué fue? ¿Qué fue?